Goiz Flash, aktualitateaz trufatzen den eman aldia. Egun hon. To, joan den hastien bezala, berri ere burbuliak. Departamentuko hauteskunde eta girelako marka. Aldiuntan, berezikiago, UMP alderdiaren baitan diren nahasmenduetaz. Behar ezagun txusen, nundiren UNPT-ren zatiketa horiek Euskal Herrian. Goazen lehenik, Euskal Mendirat. Euskal Mendiaren barne baditugu irulugalde... Agor Siberua! Siberua? Gero badugu... Garaziko herria garazi eta ere... Baigorriko herriak... Baigorri, iruak ustartuak dira. Ea, entzun ezagun ustarketa honek zer emaiten duen... Garango herriak hau kakofonia, eta hemen ere berdin kakofonia UNPen. Pepela, edo Jean-Pierre Mirand eta Anik Trundai presentatzen dira UNP eta zentroaren sustengoarekin, baina nuna, azken momentuan, hau da magia, beste bi deklaratu direla UNPren autegai, Olivier Carrasco eta Claire Dutare Bordagarai. Eskualde untan, UNP da UMP uste gabea Mirand Pepelaren zata. Ba, guazen orai, kostaldeko hiri edegohtarat. Zoin egiratute? Arantzalea gire bai doni bandara. Doni bane loizunerat, hemen ere eskuinaren zatiketa bat. Filip Juizan eta Isabel Dubarbie di UMP Forzo Zankatriko autagai ofizialak ziren, baina nuna Jean-François Erigoyen eta Anamari Esteban UMParen izenian ere presentatzen direla. Gugira gu Euskal Junpetiar tropa bat izendatu arrazaleak. Mahaite dugu pataskar eta baikalapita gorria. Donibane Luizunen, UMP ega nahi Unionia Mila Pusketan. eta bururatzeko goazen kalapita geienak ukandituen irirat. sous ton ciel et J'ai connu le bonheur, j'ai caressé ton corps sous ta robe de sable. Adoche. Baina ez da hori gaia. Iduri luke Max Brisson, UMP burua, bere partidokoa initzekin txamurtu dela, zer nahi lista presentatzen baita bere kontra alderdi beretik, Frederik Domez eta Marie-Pierre Maier, Benedikt Darrigad eta Louis Vial, eta Max Brisson arrun kesu hauen kontra, kasu hontan UMP eran idu, du, oi Max Putintian. <laughs> Hainbestetarain honon partidotik kanpo arazina edituen, gaiztaginen dosiera igurria duke Pariseko bulego nagusirat. Zoin azkarra den gizon hori, jendia bere partidotik desagertarazteko. Iduridu, Merlen magoa hau ere ezintrebeago zen denen desagertarazteko. Goiz flasek, Max Brisson bere laboratorioan atxemandu, bageta magikoarekin, uen tierrak desagertarazten, entzun dokumentu sesigarri hau. Pockety, wockety, whack, abber, abber, and abber, and that. Shrink in size, very small, we got to save enough room for all. Frédéric Domège, tchutch, gero nor dugu. Higgitus, higgitus, biggitus, bob, Crestlene, Jetaune, Marie-Pierre Maillère, tchutch, hau ere egina, besteik? Alaka fez, malaka zez, malaka mez, Maria Xor, tut! Oho, ze ahala hundiak dituen maksunek! Higgidiz, higgidiz, higgidiz, bom, presta ninja, Tony! Oh! Nahi ditunak desekerterazten ditu bere partidotik. Biarrita! Denak dira Da gelo saintxegur, ta elgarrez maite, ezin ikusten ale. Bo, are, aski badugu aski burbuliaginik. Aski